Auscultu cae ripetu. Porzio quartec hoc. Dum pascae ferioi, la homoi voyagis, prefere al landoi en suda Europo. Set ancau Austrio, nun estas tre bela. Per post autobuso, vi povas veturi, al charma villaggio, c'è lago cae monto. La busso ia haltos plur foie sur voie. Mi trovis la voion suffice facile. Gi recte conducis al pinto de monto. Mi circa rigardis, ho cia paesaggio! Mi vere mi regis pritiui impressoi. Mi vidis tre clare gis granda distanzo. Mi tre recomendas citiun excurson. Gi donas ja ne forgeseblain impressoin. Mi reorganizis la heimen voyagion, char traino malfruis je tridec minutoi last nocte ocasis tre granda scandalo. Pritio rapportis la telegiurnalo. Cum nul intereso mi spectis rapporton pri costo sparado en ministerio. Sub tiui factumoi mi tutte ne pretas investi la monon en vian proiecton. Li volis jam nagi dum frua mateno, sed mancis la aquo en granda basseno. Dum unu momento, ec regis silento. La sola uco, chiun mi parto prenis, ocasis dum mia Viena studado. Mi estis tre iuna, cae prescau sen mona, set tie mi trovis tre bonain amicoin. Mi tamen preferas malgrandain aranjoin. Ce kiwi kun loggias la parto prenantoi char eblas pli ofte paroli cun homoi. La universala congresso ci iare ocasos en Bruno, en charma cecio. Mi ne partoprenos pro plurai cialoi, sed dum unu tago mi eble ce estos mi povus rapporti pri tiu congresso, sed tio ancora ne estas promesso. Post tiom da jaro in un eblas de nove, presenti la temon al nia publico. La ge in nun estas aliae. Do, ili ne conas la son articolon la voc registrajo farigis bonega. La nova studio funccias perfecte. La fresha aero tre gravas por ciui. Cai niai infanoi ja povas movigi. Si volis cuiri tag mangion por ili si devis antaue acceti nutrajoin. Si prenis portio la automobilon. Cutime si prenas biciclon portio. Ec busso veturas al tiu vendeio. Sed tiam si devas attenti horaron. Si senti subite tre urgian besonon. Si tutte forgesi sur meti mamzonon. Si nepre besonas citiun vestajon. Char siai du mamoi postulas apogon. Sed mem compreneble si devas attenti, che cio bonordas pri sia aspecto La bild calendaro en nia mangeio presentas portretoin de famae personoi. Mi havas fotelon, portie riposi, precipe por pausoi, post heima laboro. La posh telefono ne simple sonoras, gi faras musicon lau propra electo. Mi audas conatan musican pezzeton.